Dornezza sed valora cardon artisciocco. Nafto estas pro SIAI NEGATIVAI e ficoi al climato problemezza. Chi el fuelo, kai chi el baso por cosmeticajoi kai plastajoi. Itala proiecto sur la Mediterranea insulo Sardinio nun esploras pri alternativo la dornezza cardon artischoco liveras unuain resultoin. La proiecto celas montri la technican cae economian farebletson cae la ecologian dauripovon de bio raffineio cio productas biologiaen productoin el plantoi ciui estas cultivatai en secai au randai regionoi la integrita prilaborado de ciui stupoi, de la cultivado de la plantoi, gis la fin preparo de la productagioi, estas avantagia por la economio, por la medio, cae por la regiono. La bioeconomio estas prioritata celo de EU, cae la proiecto First to Run estas el stara exemplo por gia disvolvo cadre de la proiecto estas instalata cun labore cun la loca agriculturo cae cun esplor institutoi de la industrio, bioraffineio en Porto Torres en Sardinio. La dauripova liverceno amplexas la cultivadon de cardon artichocoi, ties transporton gis la raffineio, cae la productadon de bioproductoi por diversae industriae branchoi. La cardon artisoco povas atingi altezzon de du cae duona metroi. Gi havas grandain, dornezain folioin, cae floras blu viola. Gi similas pli al cardo, ol al mangebla artisoco. Malgrau tio, tiu planto jam covras intertempe mil hectaroin sur Sardinio, diras Luigi Carpuzzi, la estro de la proiecto First to Run. Ni volas caini tiom da semoi de la cardon artisioco, che havos senson industrie pri labori ilin. Oni vetis pri la cardon artisioco, char la grundo circa la villaggio Porto Torres, en la nord-occidento de Sardinio, estas stonetza kai seca. Apenau alia crescajo, povas tiel bone mastrumi tia in malfavorain circonstanzoin. Crome, la cardon artisoco ne estas classica nutrajo, kiel exemple maizo au sucarcano, el tiui plantoi eblas producti oleon au fuelon, Cio tamen vecas etica in disputoin, char montscale scale milionoi da homoi suferas pro malsato. Tiu problemo ne existas ce la cardon artisoco, nur mal ofte gia tigo estas usata kiel spezzo de legomo. Desprimult primult flanca estas gia prilaboro en la fabrico. E la semoi eblas fari oleon, sed ancau aliaen productoin, kiel lubricajoin, cosmeticajoin, cae biologie mal construeblan plastajo surrogaton. Ec spezzo de faruno estas farebla el restajoi de la semoi, ne por la homoi, sed progia alta enhavo da proteino, gi povus taugi kiel por besta nutrajo. First to Run estas pli ol esplor proiecto pri la cardon artisoco. Gi vivigas an kaula regionon, gi construas infrastrukturon, donas de nove laboron alla homoi. Char en Porto Torres trovigas mal nova nafto chemia fabrico, quiu en la jaro 2001 estis fermita, set revivigita en la jaro 2004, inter alie per la cardon artisciocco. Per nova tecnologio, ni povus refunctiigi la malnovan installajaron, ni povus dungi homoin, cae el profiti iliain conoin, diras Luigi Carpuzzi.